راشم ولن در مورد آداب زناشویی طبق قرآن و سنت سوره دیهته در آیه توضیح الله الرحمن الرحیم بس اول دین اسلام دین کامل اسلام تقریبا تمام جزئیاتی که داخل زندگی یک انسان در زندگی انسان امکان وقوع دارن از به تولد تا وفات و بعد از وفات تا جنت یا جهنم علتی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی آخر الزمان و دین اسلام کامل ترین دین هست این است که تمام اصولی و ضوابط و شرایطی که برای یک انسان نیاز هستند اسلام آنها را بیان کرده از قضا حاجت کرده، چجوری قضا حاجت از دستشویی تا استنجا و تا بزرگترین مسائلی که در زندگی انسان پیش بیان حال مسائل زناشویی و طبق قرآن و سنت زندگی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام ازواج متحرات تقریبا اینها در احادیث وجود دارند و, بیانگری بیانگر خود خود واج متحرات هستند و نبی کریم صلی الله علیه سلم چون که مسئله دین هست در دین حیا نیست نبی کریم صلی الله علیه و سلم در خون تشریف فرما بودند که خانمی از انصار تشریف آورد و مسئله پرسید مسئله بود که حضرت آیا خانم خانم ها مردان احتلام می شوند یعنی شیطانی در خواب خوابهای می بیرند یا نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش حضرت ام سلمه یا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما نشسته بودند و تو بعض راحت می حضرت ام سلمه بود بعضی می حضرت عایشه بود فورا مادر مؤمنان صورتشو گرفت تا پوشانید که سوال باعث حیا و سوالی است که زن از مردی پرسه نبی کریم صلی الله علیه و سلم جواب بله همون چیزی که مرد داخل خانه میبینه زن هم به صورت داخل خانه میبیند و معذور و نیاز به غسل دارد در دنباله جواب فورا فرمودند که بهترین خانم ها خانم انصارن انصارند که حیا مانع از سوال و مسائل شرعی اونها نیستند پس بنابراین حیا نباید مانع از سوال باشه خود شریعت دین کامل به اعتبار اصول ضوابط کامل هست برای آداب زنا شو برگردیم به اول به بعد به ازدواج اللہ جل شانه ازدواج را ایک از نعمت های بزرگ و نعمتی که فساد را از جامعه کوتاه کردن و و جلوی خیلی از امراض رو میگیرد خود مسئله ازدواج هست که امراض خطرناکی مانند سوزش داخل مجاری ادرار یا مریضی های بسیار عجیبی در اسلامیان بر علت اونها زنا و تقریبا ادبی. اما اسلام آمد جای اون ازدواج گذاشت خود ازدواج خیلی از مریضی ها جروش میگیره باعث رشد جمعیت و خود وجود انسانیت کرامت انسان شرافت انسان با نیست بعضنا انسان شرافت انسان و کرامت انسان زیر پا گذاشته میشه الله جلشان نعمت نکاح رو آورد خود نکاح از بعد نکاح تا آخر نکاح مسائل زیاد و عجیب در خود نکاح هست اما نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای ازدواج عموما ترغیب این است که انسان باید دورتر از اقوام خودشون دورتر ازدواج کنند به جای دختر خالو، دختر اما دختر امو و دختر دایی دورتر باشن بهتر است زیرا که بعضی روایت میاد که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هرچه انسان نزدیکتر باشه بعضی از مریضی ها آنند همون زوف داخل اولاد یا به اقلانی ضعیف میشن به جسمانی ضعیف میشن فرمودن دورتر ازدواج کنید که امروزه <coughs> پزشکان تشخیص دادن مریضی های تالاسمی و چیزهای هستند هرچه ازدواج دورتر باشه بچه ها رشیدتر و و برومندتر میشن 1400 سال جلوتر شریعت اینو گفت اگر میگو تالاسمی کسی وقت نمیفهمید بعد تو جای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودن که برای اینکه تخ ریزی کردن حدیث میاد باید جایی رو انتخاب کنید که اونجا جای شریفی باشه برای انتخاب همسر باید بسیار با دقت نه با احساسات تو فرمودن گاهی گاه انسان نگاه میکنه بسیار محل بسیار زیبا اما چون که خانواده خوب نیست آینده زندگی آقا و بچه خراب میشن پس قبل از نگاه کردن به زیبا بعد خود همون جوهرا انسانیت در نظر گرفته بشه انسان چگونه هست کجا باشه تا که اون جوهره سلامت انسانیت در وجود انسان بیان از یک طرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترغیب ازدواج هم باید ترغیب که جای مناسب باشه نه تنها ملاک همون زیبایی و رنگ باشه نه باید کمالات انسانیت در نظر گرفته بشن و بعد میرسیم جلوتر برای آداب خود ازدواج حالا ازدواج شد و با ازدواج چون که حالا چرا اسلام ازدواج آورد بعد ازدواج شریعت چیزی را آورده همه خواهشات نفسانی خواهش نفس چرا الله جل شانو در وجود انسان این خواهش چه در وجود انسان گذاشته دو علت داری علت اول اگر این خواهش نمی بود نسل انسانیت منقطع می شود بنابر همین خواهش انسان ازدواج میکنه به خاطر این خواهش تشکیل خانواده میده و تولید اولاد مثل خود به خود انسانیت و نسل انسانیت در حال پیشرفت و و جمعیت در حال افزایشه اگر این خواهش نمی بود خود به خود انقطاع نسل می شود هیچ کس حاضر نیست خودش به خاطر چیز علکی در مشاقات بیانداز هیچ کس دنبالش نمی رفت اما خود همین خواهش انسان رو به این طرح می میده دوم این است که خود همین آبی داخل بدن انسان هست این آب آب کسیفی هست آب نجسی هست آبی است که اگر از بدنشان دفع نشه دنبال این امراضی هستند که انسان بدن انسان قابل علاج هم نمیشه الله جل شانو این خواهش و خود همون لذت را در وجود انسان گذاشته همون لذت باعث دفن این آب میشه اگر آب از بدن دفع نشه انسان خود به خود مریض میشه الله جل شانو از اوور لذت را آورد تا اون از بدنش دفن کنه این که خاطر علت ازدواج همون بقا نسل انسانیت است و هدف از ازدواج تنها انسان دنبال افکار همون شیطانی باشه مراد حاصل میشه اما ثوابی یا پاداش داخل اون نصیبش نمیشه اما هدف باشه چی؟ پاک سنت و افزایش نسل انسانیت خود به خود مو هدفش هم میرسه و کناری همین همین پاداش و این همین نیکی از او به انسان دست میده بعد انسان وقتی که برای ازدواج کردن ازدواج میکنه قبل ازدواج کردن آیا دیدن نامزد شرعا جواز دارد یا ندارد هر انسانی که برای خاصگاری جمیره حق شرعی و مسلم ناغست میتون یک بار خانمشو ببینه زیرا یک عمر زندگی داره میکنه با هم دلیل چندین دلیل هست اول از قرآن میگیم الله جل شانه داخل قرآن میفرمایند که فنکهو ما طاب لکم من النساء ازدواج بکنید خانمایی که شما اونها رو میپسندید ما طاب لکم ترمی خوشگوارم برای شما زمانی پسندیدگی و خوشگواری زمانی میاد انسانو رو ببینه تا نبیند این خوشگواری و پسندیدگی داخل انسان نمیاد او نبی کریم صلی الله علیه و سلم گاهی گاهی صحابه کرام رو وقتی که اضافه میکرد میپرسید آیا دیدید یا ندیدید اونها نگاه کنید زیرا خانم انصار داخل چشماشون یک عیب یک نوع عیبی هست یا از صحابی پرسیده که آیا دیدی یا ندیدی گفت بله چجوری دیدی گفت بالا درخت رفتم درخت خورما نزدیک خونه اونها رفتم بالا داخل نگاه کردم نامزد دیده شد خوب رو و خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت صدیقه عایشه رضی الله تعالی عنها رو داخل خواب دیده است جبرائیل علیه السلام از عایشه را آورد داخل یک پارچه ابریشمی بود دو نبی کریم گذاشت گفت این خانم شماه قبلها داخل خواب و خواب انبیا وحی هست جبریل آورد به نبی کریم اون نشان داد این خانم شما که آینده باش ازدواج بکنید بنابراین دیدن خانم هم یک بار به خاطر انتخاب به شرطی که تمام شرایط طی شده باشه نه به خاطر خوشگذرانی این نگاه میکنه اون نگاه میکنه اون نگاه میکنه طور که نیست تمام شرایط طی شدن بالا پایین شده فقط مرحله آخره میتون یک بار نگاه کنه نه که اول هر خونی به نگاه کنه بر بیرون نه که مردم این فرصت میدن نه این شرعا جایز هست فقط با آخرین درجه این هست حالا مراسم ازدواج شروع میشه با مراسم ازدواج شب اول شب زفاف است در شب زفاف مراسمی که الان گرفت میشن که همون مرد داخل خجل میره وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم داخل خجله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تشریف بردن لیوان اشیر آوردن آن حضرت اشیر تناول فرمودن بعد دال حضرت صدیقه کبرا رضی الله تعالی عنها حضرت عایشه بنا بر حیا پایین گرفت و نتونست چون خیلی کوچک بود 9 سال بیشتر عمرش نبود بعد از اون یک صحابی اومد پیش حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پرسید حضرت من ازدواج کردم نکاح شده اما این خانم میترسم که من پسند نکنه وقتی ببینه مرا چندان زیبا هم نبود حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمودن وقتی که اومد بگو پشتر شما دور نماز بخونه بس دعا کن خدا اونو در قلب شیرین کنه پس سنت این است که در شب اول دو رکعت نماز زوجین بخونند و بعد از که تنها شده نه جلوی مردم تنها شد سر دست رو پیشانی زوجه بذاره و بعد دعا بکنه اللهم اینی و خیرها و خیر ما جبلت علیها و اعوذ کن شر و شر ما جبلت علیها برای الله خیری خانم و خیری اون آفریده ای و از شر و شر ما من پناه میخوام طلب خیر و از شر پناه جستن خود همین کار خود همین کار تا حدی خانم خیلی مانوس میکنه خانم خیلی معنوس میکنه خود به خود معنوس میشه و اون وحشت از دلش میره اما این متعلق بین این زمان نیست دیگه زمان قدیم که فقط همون شب ملاقات میشد امروز یک تاک ازدواج بشه هزار ملاقات میشه هزار پیامک هزاران هزار پیامک هزار هزار تماس گرفته میشه متعلق بین زمان نیست که نمیترسد این متعلق به 20 سال جلوتر بود 10 سال جلوتر بود مردم از ازدواج برای همدیگه بیگانه بودن امروزی اصلا بیگانه نیستن نه برای ازدواج کننده نه کسی برای نه برای زن نه برای من اصلا لذتی نیست چون لذت قبل تمام شدن کل برنامه تمام شده این برای اونایی که اصلا توی بحر نبودن و این دوار میخونه خود خب خود خانم معنوس میشه بعد در خلوت و مراسم خلوت این از اول مسئله کلی است که آیا کامل اوریان بودن درست یا درست نیست کامل اوریان بودن با لامپ روشن بدون لحاو بلافه این درست نیست گناهکار نمیشن محرم هم دیگران اما شریعت این تحدی نهی کرده حبود مانند دو اولاغ لخت اولیا با هم نشید دیگه تعدی خودتونو رو مخفی نگه دارید صدیقه عایشه رضی الله تعالی می میفرمایند که در تمام عمر نه نبی کریم شرمگاه من را دید و نه من از نبی کریم مشاهده کردم اینقدر نبی کریم صلی الله علیه سلم حیا میکرد با هم دیگر هنگام اوریان بودن هم دیگر با هم اوریان بشه اما زیر لحاف زیر چادر با خاموش نه که از یک طرف تلویزیون روشنه از یک طرف دوربین روشن باشه همه چیز با مشاهده زد بشه این کمال بیهیاییه در بعض جاها مشاهده بشه وضع میپرسن الله مثلا میپرسن حتی تو بعض جاها پارچه میدن نگاه میکنه این باکره بوده باکر نبوده خانم دوشیزه بود دوشیزه نبوده خانم این کمال بیهیایی و بیعزتی انسانه که تا اون حد مردم جستجو میکنه در چه حدی بوده خانم مشکور روی خانم بعد از اون که وقتی که نیاز هست نبی کریم صلی الله علیه و فرمودن که مانند یک گرگ روی خانم حمله نکنید گفت چیکار کنید قبل از عمل کردن یا نزدیک کردن باید پیغام و قاصدی فرستاد و قاصد چی صاحب حضرت قاصد چی فرمودند که از زمون صحبت کردن هم کلام شدن و و بوسه گرفتن تا معنوس بعد نزدیکی بعد چرا شریعت نه کرده کامل هم دیگر اوریان نگاه نکنید به خاطر این تاک اوریان هم دیگر نگاه میکنن خود به خود اون ملاطفت محبت خود به خود از قلوب خود به خود بیرون میشه و آینده از همدیگه متنفر میشن دو بار سه بار نگاه میکنه آخر لذتی که باید از زناشویی بره اون نمیبره خب خب لذت زناشویی کم میشه اما تا خانم نبینه و خب، در زیر چادر از, از زیر ملافه از بالا خاموش اگه استفاده بکنه لذت برای همیشه میمانه خود خب، به خب، لذت زناشویی محبت اون از دل انسان بنابر نگاه کردن میره و حتی از بنابر علم طبی اتباع میگن اگر کسی خانمش مستقیم داخل شرمگاهش نگاه کرد بچه های متعالوجی در دو ایم میشن یک این از بچه نابینا میشن دو بچه بیهیا میشن این تاثیرات یعنی که دوباره داخل بچه ها می پس بنابراین شریعه از این نکرده و تنها چیزی که شریعه برای انسان روا داشته باید از مسیر جلو استفاده کرد از رای اغا برای انسان قطعا حرام است الله جل شان میفرمایند که هنگام معذوریه از خانوما جدا بشید فاعتذر النساء فی المحیز وقتی خانوم معذور است از اون کنار گیری کنید اگر از راه عقب جواز میده الله جل شانو این چیزو نمیفرمودن و تو حدیث میاد که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر کسی از راه عقب خانوم استفاده کرده فقط کفر علی ما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم و کسی از اونجا استفاده کرد گویا که بر دینی که روی محمد نازل شده این کفر کرده این گناه بزرگی هست اما از مسیر جلو هر به هر صورتی بیاد نصاب و هر سن لکن تو هر سکو انا شیطون خانم های شما کشتزار هستن هر جوری که میخواید از اون استفاده کنید از عقب به جلو از جلو به جلو استاده قابل هر جوری که خواست اما مسیر باید جلو باشه از عقب قطعا حرام است و محل ازاح است بعد اگر کسی خاص شبی یک بار استفاده کرد دو بار سه بار جواز داره صد بار هم استفاده کنه اما بهتر این است که هر بار که استفاده بکنه سنت دیره وضو بگیره لیالا غسل بکنه وضو بگیره بعد دفعه بعد چرا وضو بگیره هم به اعتبار بهداشت و هم به اعتبار که انسان نشاط در وجود انسان بیاد قوت داخل انسان بیاد و تاک اگه کار نکرد نبی که فرمودن که این هم پاکیزه تر هست و هم خوشگوارتر هست پس بنابراین اگر کسی مرحله بعد میخواه استفاده کنه باید با نشاط استفاده کنه وضو بگیره غسل کردن بهتر و افضلتر است اما خود کسرت جماع کسی علاوه بعد صوفی میشن میگن که ما دیگه جماع کنیم نزدیکی نمیکنیم که این دیگه صوفی هست این جو صوفیگری نیست این جو به همون بزرگی نیست که بگه که من گاهی گاهی استفاده میکنم این نیست شریعه گفت هر بار استفاده کن هر وقت تمناشو استفاده کن خانم کشتزار انسانه و این است که شریعه میگه که از چشمهاتون حفاظت بکنی، مومنی چشمها رو پایین بگیره خانم پایین بگیره خانم اجنبی نگاه نکن بخاطر این که هرگاه که نظر انسان حفاظت نشد به اجنبی نگاه کرد خود بخود محبت خانمش در قلبش کمرنگ میشه خود به هرگاه که محبت غیر داخل دلش نشد خانوم شوری هم باشه اما اون که بیگانه لذیذتره و اگر خانم هم به مرد اجنبی بار بار نگاه بکنه محبت همسرش از دلش کنده میشه و بار بار دیگه نگاه کردین از که مرد اگر هور دنیا هم باشه خوبصورت انسان هم باشه از بس که بغیر دیده خود به خود دیگه مرد عادی و دل طرف بعدی ها مائل میشه بنابر این هم شرعا درست نیست و باید این رو حفاظت کرد در حال دین اسلام دین کاملی هست و مسئله پیش اومد پیش حضرت عایشه رضی اللہ تعالی مسئله پرسیدن که اگر آیا اگر مرد با خانو با هم دیگه نزدیکی کردن مسئله قسل هست که چه وقت لازم میشه بین اصحاب کرام اختلاف بود انصار میگفتن که تازه وقتی کسی نزدیکی کرد و در محل دخول صورت گرفت اگر انزال نشد در این صورت خود به خود غسل لازم نمیشه مهاجرین میگفتن فقط نزدیک کردن تجاوز کردن از محل دخول صورت گرفت غسل فرض میشه مسئله اختلافی بود پیش از عمر رضی الله تعالی مسئله اومد و آن حضرت بسیار ناراحت شدند صحابه کرام جمع کردند گفت اگر شما در این مسئله اختلاف کنید بعدی خود به خود اختلاف بیشتر میشه جمع کردن خاص کسی توبیخ بیم گفت من تنها نیستم کل انصار دارن همین فتوه رو میده انصار خاص مهاجرین و خاص دو گروه بودن بعد پرسیدن که پس این مسئله باید از ازواج متحرات تحقیق بشه برای تحقیق پرسته حضرت علی رضی الله تعالی پیش حفصه دختر خود عمر بود مسئله مسئله حیا هست برو از حفصه بپرس پیش حفصه که رفت گفت در این مسئله آیا جوابی هست یا نیست فرمودن من نمیدونم برو پیش آیشه. از علی رضی الله عنه برگشت پیش از عمر رضی الله عنه مجلس صحابه بودند گفت برو پیش عایشه چون عایشه دختر ابوبکر بود ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما دوستان بسیار صمیمی بودند و قرار باشه پرسیدن بعد از این عایشه میپرسن بعد از عایشه پرسیدن ها این مسئله دو جواب داد اول فرمودند که فعلت انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم فاغتسلنا من و نبی کریم این کار انجام دادیم و قسل کردیم با یعنی دخول صورت گرفت و انزال نشد آب بدن نجهید بنابراین گفت قسل واجه میشه یک اینو حدیث بعدی که جواب داد سائل شخص نفر دوم بود دوباره پرسید چجوری هست فرمودن هرگاه بین چهار پای او نشست در این صورت و خطان با خطان ملاقات کرد خود به خود غسل واجب میشه پس بنابراین از عایشه رضی الله تعالی عنها در این صورت دو مسئله بیان کرد یک روش نزدیکی کردن با خانم دو مسئله غسل اونها رو غسل خود به خود بدون انزال هم فرض میشه کسی خلافی نبگه خلاف شریعت و اسلام عمل کرده و بعد از اون میفرمایند که من و نبی کریم صلی الله علیه سلم از این ظرف با هم داخلی همه غسل میکردیم اگر زن و مرد با هم داخل یک حمام رفت برای غسل کردن جایز است اوریان هم بودن جایز است اما بهتری است که تا حد تاک توانند با ستر عورت رو پوشانید میگه من با نبی کی داشتی از هم عزیز زر با هم غسل میکردیم که من میگفت از برای من که آب بذار نبی کی سریتا غسل می میره، گفت برای من که آب بذار تا من هم بتونم غسل کنم پس غسل کردن با هم در حمام جایز به شرطی که تا حد بتونن ستراره پوشانیده بشه زیر هست عایشه فرموده بودن که من تا آخر عمر نبی کریم رو ندیدم و نبی کریم من هم ندیده پس بنابراین این است که حتی اونها پوشانیده بودن بهتر همینه اما اگر نگاه هم کرد گناهکار نمیشه به حال دستورات اسلام وقتی این حدیث به صحابی رسید فورا تکبیر گفت گفت الله اکبر اسلام تمام مسائل حل کرده حتی مسائل زناشویی و مسائل خلوت انسان هم جان نگذاشته بیار حال مسائل بیشتر از این داخل کتابا مطالعه کنید میبینید اما تا این حد کسی هم عمل بکنه انشاءالله که به روی عمل کرده و هنگام نزدیک کردن باید دعا بخونه دعایی که وقت قربت دعایی هست اگر اون دعا رو خوند و عمل کرد بچه که متولد میشه از شر شیطان فتنه شیطان در امان میماند